mene Trojného Otca aj Syna aj Ducha Svetého. Amen. Pokud vám, drahí bratia a drahé sestry, aj v tento podvečer vás vítam v tomto chráme Božom, keď chceme spoločne chváliť a oslovať Pána Boha za všetko, čo nám zo svojej milosti a lásky dáva. A my si dnes chceme uvedomovať, že Božia milosť sa zjavila, nie len zjavila, ale sa stala úplne dokonalou a my dnes, môžeme povedať, očakávame na pánov príchod, ktorý bude v moci a sláve. Tieto štedrovečerné služby Božie sú aj vysielané a preto aj e, piesne budem vyhlasovať tak postupne aj pre našich poslucháčov. Chceme oslávať Pána Boha a prosiť, nech sa prizná k tomu všetkému, čo je dnes pred nami. Dnes budeme v tej prvej časti spievať piesen číslo 11, potom antifónu číslo 1 a piesen číslo 18. Nech sa Pán Ježiš prizná k týmto službám Božím a tak poďme a chváľme ho. Amen. Rozsudajte nebesa z horách, Nebesá rozprávajú o sláve Božej, a dielo jeho rúk zvestuje obloha. Rozúdajte nie hľa, panna počňa porodní syna. Halelu. buď s vami. Pánu Bohu nášmu, v duchu a pravde modlíme sa. Svetý a verný náš nebeský oče, Oslavujeme Tvoju vernosť a otcovskú lásku, že si svoje sľuby splnil vo svojom milom synovi a pripravil spasenie všetkým národom sveta. Obleč nás, prosíme, do rúcha spravodlivosti, skrze vieru v Neho a popraj nám s ním vianočný pokoj, lásku a milosť. Tebe, Pane, buď česť a sláva na výsostiach, a ľuďom dobrej vôle pokoj na zemi. Haleluja Tvojmu svetému menu po všetky veky vekov. Micháš, kapitola 5, verše 1. až 4. začiatok. Ale ty, Betlehem Efrata, hoci si najmenší medzi judskými čelaďami, s teba mi ten, ktorý bude vládcom v Izraeli. Jeho pôvod je v praveku, v časoch väčšnosti. Preto ich vydá do nebezpečenstva až dovtedy, kým rodička neporodí a ostatní jeho bratia sa nenavrátia k ľudu izraelskému. Zastane si a bude pásť mocou hospodinovou a velebnosťou mena svojho Boha, hospodina. I budú pokojne bývať, lebo on bude veľký až do končín zeme, on bude pokojom. Slovo, Slovo nášho, nášho Boha, Boha zostáva na veky. Amen. čo sa búria národy a ľudia vymýšľajú dáromnosti. Zoskupujú sa zemskí králi a knížatá sa spolu radia proti hospodinovi a proti jeho pomázanému. Spretrhajte ich okovy, a zhodte zo seba ich putá. Ten, ktorý býva v nebesiach, sa smeje, pán sa im vysmieva. Vyrozprávam rozhodnutie hospodinovo, riekol im, ty si môj syn, ja som e, ťa dnes polonil, žiadaj si odo mňa, dám ti národy ako dedičstvo a končiny zeme do vlastníctva. Tak teraz králi zmúdrejte, dajte sa poučiť súdcovia zeme, Slúžte hospodinovi s bázňou a s chvením mu voskávajte nohy. Aby sa nerozhneval a vy, aby ste cestou nezahynuli, lebo náhle vzplánie jeho hnev. Balahoslavení sú všetci, čo sa k nemu otiekajú. vždycky i na veky. Pokračujeme antifónou číslo 11, Evanielium a piesňou 41. Nebojte sa, lebo narodil sa vám dnes Spasiteľ. Sláva Bohu! Dnešné sviatočné evanílium Ježíša Krista napísal evanílista Lukáš v druhej kapitole. Týdňok vyšiel rozkaz od cisára Augusta popísať celý svet. Tento prvý popis bol vtedy, keď círským vladárom bol Kyreneos. Išli preto všetci, aby sa dali zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa teda Jozef z Galilej z mesta Nazareta do Judska, do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu a z rodu Dávidovho, aby sa dal zapísať so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v požehnanom stave. Keď tam boli, naplnili sa dni, aby porodila i porodila svojho prvorodeného syna, Obminula ho plienkami a uložila v jaslia, lebo v nocľahárni pre nich nebolo ho miesto. A boli v tom kraji pastíri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo. A hľaniel pánov postavil sa vedľa nich a sláva pánova ich osvietila i báli sa ňoho veľkou. Ale aniel im povedal, nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu. Lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. A toto vám bude znamením. Nájdete nemluvniatko obvinuté plienkami, ležať v jasliach. A hneď s anielom zjavilo sa množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali. Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Pokoj vám, bratia a sestry, skloňme sa k modlitbe. Pane náš Ježiši Kriste, chválime ťa, ďakujeme ti za všetko, čo pre nás robíš, za každý ten deň nášho života, za to, že aj dnes nás povolávaš do tohto chrámu, aby sme mohli počuť Tvoje slovo a preto prosím, aby ono nás premieňalo, aby sme nezostali takí istí ako teraz, ale možno potom, ako budeme počuť Tvoje slovo, budeme tak oslovení, zmenení a budeme mať túžbu ťa viac a viac poznávať. Preto prosím, Pane, aby skrze Tvoje slovo a skrze Tvojho Svetého Ducha si nás privádzal bližšie k Tebe. Nech je Tvojmu menu zdaná česť za sláva. Amen. Z ústých slovo Božieho postaňme a počujme slovo Božie. Máme ho napísané v prvom liste Apoštola Pavla Tesalonickým v 5. kapitole, keď v mene Božom čítame v prvých 11 veršoch. Bratia, nepotrebujete, aby som vám písal o časoch a obdobiach, lebo sami dobre viete, že je deň pánov, že deň pánov príde ako zlodej v noci. Keď si budú povrávať je pokoj a bezpečnosť, tedy ich z nenazdania prikvačí záhuba ako pôrodné bolesti tehotnú ženu a neutečú. Ale vy, bratia, nie ste v tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej. Veď vy ste všetci synovia svetla, synovia dňa. Nepatríte noci ani tme. Nespíme teda ako ostatní, ale bdíme a buďme triezvi. Lebo tí, čo spia, v noci spia a opilci sa v noci opíjajú. Ale my ako synovia dňa buďme triezvi. Oblečme si pancier viery a lásky, prílbu nádeje na spasenie. Lebo náš Boh nás neurčil na hnev, ale aby sme dosiahli spasenie v našom pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý umrel za nás, aby sme spolu s ním žili, či bdieme, či spíme. Preto sa potešujte vo spolok a povzbudzujte navzájom, ako to aj robíte. Amen. To sú Božie slova. Sestri a bratia, ak by som dnes chcel začať tak tradično, netradične, tak by som povedal toto. Ak sme dobre počúvali Lukášovo evanielium spred oltára, tak vieme, že v čase narodenia pána Ježiša vyšiel rozkaz, od cisára Augusta, aby bol spísaný celý svet. Aby sa dal každý zapísať do svojho mesta, odkiaľ pochádza jeho rod. A tak počuli sme z Božieho slova, že aj Jozef a Mária sa vybrali do Betlehema, aby sa dali zapísať. Dokonca z Božieho slova sme sa dozvedali, že boli len zaslúbení, a Mária bola už v očakávaní, kedy príde ten deň, a naplnia sa slova aniela Gabriela i proroka Izajaša, keď Izajašovi napríklad v 7. kapitole čítame a hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Immanuel. A potom to už poznáme, je to známe. Prišli do Betlehema, nebolo tam miesto a jediné voľné miesto v tom čase bola maštaľ. Isté by sa dalo hovoriť o týchto veciach, ktoré myslím si, že všetci poznáme. A preto sa skúsme sústrediť na nás. A skúsme sa dnes pýtať, kde si, kde som, kde sa nachádzaš, nachádzam. Ono je veľmi zaujímavé zistiť, že kde sa vlastne nachádzame vo vzťahu s pánom Ježišom Kristom. Áno, ja si uvedomujem, že mnohí prichádzajú do chrámu, aby počuli, prepašte za výraz, ale to kliše, to tradičné, to pekné, to, čo sa páči. Áno, mnohí majú radi Vianoce a Vianočné služby Bože, pretože zovšadiaľ sa hovorí. Dokonca v mnohých televíznych spotoch sa ukazuje to malé dieťatko, Ježiško, malý chlapček v jasličkách na slame. Bezmocné dieťa, ktoré od nás nič nevyžaduje. A to mnohých láka. Avšak, kde sa nachádzam, drahý brat, milá sestra, vo vzťahu s pánom Ježišom Kristom? spasiteľom, ktorý prišiel, áno, ako to malé dieťa, ale on ním, on ním nezostal. On sa stal mužom, majstrom, rabím, ako ho volali jeho učeníci. On sa za nás obetoval, aby sme my mohli žiť. A áno, ja si úplne uvedomujem, že niekedy je veľmi ťažké pochopiť to, čo to tajomstvo skrýva, ale sme pozvaní. Pozvaní k tomu, aby sme prišli bližšie k pánovi Ježišovi Kristovi, aby sme opustili to zaužívané, to tradičné kresťanské myslenie a videli jeho v príchode pre rok, pred rokmi a pokračovania až do dnešného dňa a ak pán Boh dá možno i do zajtrajšieho, lebo to zasľúbenie, ktoré nám vyznieva z Božieho slova, on príde. Bože slovo, ako sme to počuli u Apoštola Pavla, hovorí, nepotrebujete aby som vám písal o časoch, o obdobiach, lebo sami dobre viete, že je deň pánov, že deň pánov príde, tak ako zlodej v noci. A preto opäť sa jej dovolím položiť tú otázku. Kde som? Kde sa nachádzam? Aj my sme dnes pozvaní, aby sme prehodnotili svoj život a prišli k tej prvej láske, k pánovi Ježišovi Kristovi. Sestri a bratia, ja si uvedomujem, že dnešný svet nám ponúka voľnosť, slobodu. Snaží sa nás tento svet nahovoriť a dá nám do myslí takú tú tézu užívaj si život plnými dúškami. Rob si, čo chceš. A áno, mnohí si chcú užívať bez záväzku, bez nariadení, bez obmedzení, bez toho, aby im niekto niečo zakazoval. Mnohí chcú byť slobodní, závislí len ale na sebe a na nikom inom. Avšak, ako dobre vieme, ten, kto chce ísť za Kristom, musí zaprieť sám seba. Musí plniť nejaké tie nariadenia, prikázania. Áno, do určitej miery má svoj život tak ohraničený. Povedzme pravdu, to sa ľuďom nepáči. Ľudovo povedané, to ľuďom nevonia. Rozlúčiť sa s tým, čo mám rád, to, čo sa mi páči, to, čo je mi blízke, zrušiť si v úvodzovkách niekedy tie zadné vrátka, to je vo dnešnom svete veľmi náročné. Nechať nech Pán Boh koná svojim svetým duchom. V celom mojom živote. To pre mnohých ľudí dnes nie je atraktívne. Viete, bratia a sestry, je potrebné poukázať na to, že áno, Pán nám dal prikázania, nariadenia, ale pre našu záchranu. Dal nám aj prikázania, ale dal nám aj slobodu sa rozhodnúť. Veď on z nás nerobí žiadnych robotov, ktorí sa nemôžu rozhodnúť, ale majú naprogramovaný nejaký ten kód a za ním musia ísť, alebo podľa neho musia ísť. Ale on nám ponúka rozhodnúť sa. Rozhodni sa. Ale vec, že za všetko budeš vydávať počet. Áno, život s Kristom síce v niektorých veciach človeku stavia nejaké tie mantinely, ale je to len a len pre naše dobro. A to Božie slovo, ktoré som čítal z prvého listu Apoštola Pavla Tesalonickým v 5. kapitole hovorí, veď vy ste synovia svetla a synovia dňa. Nepatríte noci ani tme. Nespíme teda ako ostatní, ale bdíme, buďme triezvi. Lebo tí, čo spia v noci, spia a opilci sa v noci opíjajú. Ale my ako synovia dňa buďme triezvi, oblečme si pancier viery a lásky, prielbu nádeje na spasenie, lebo nás Boh neurčil na hnev, ale aby sme dosiahli spasenie v našom pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý umrel za nás, aby sme spolu s ním žili, či bdieme a či spíme. A to sa hovorí ako synovia, tak ja k tomu chcem pridať aj céry. Buďme synovia a céry Božími, ktorí idú za pánom Ježišom Kristom. A áno, ak o sebe vyznávame, že patríme pánovi Ježišovi Kristovi, tak by to automaticky malo znamenať, že poznám tie mantinely, tie hranice, ktoré mi pán Boh dáva a nechcem ich prekročiť. A je úžasné, že pán Ježiš nám dáva čas milosti. Napriek tomu, že mnohí tieto jeho hranici, hranice porušujú a prekračujú. Avšak Boh nás volá aj dnes k zmene života. K zmene zmýšľania, k zmene nášho nastavenia, nasmerovania na Pána Ježiša Krista, aby sme činili pokánie, pretože jeho príchod sa blíz, blíži. Avšak už nie ako toho malého dieťaťa, ale mocného pána a kráľa. A obrazne to môžeme vidieť aj na tom takom symbole, obraze, keď to tak poviem, na tom venci, ktoré máme na strane oltára. Z advent sme zapaľovali postupne sviece, ktoré symbolizujú naplňanie času. A teraz sa niečo zmenilo. Nie len to, že sú iné farby, ale je tam piata sviečka. Svieca, ktorá symbolizuje očakávanie na Kristov druhý príchod. Aj keď nevieme, koľko toho času máme, koľko to bude trvať, no Božie slovo nás pozýva, aby sme boli pripravení, aby sme sa pripravovali a aby sme vedeli odpovedať na otázku, kde som, kde sa nachádzam. V Janovom evanieliu v 16. kapitole máme napísané úžasné Božie slovo, keď čítame od 16. po 22. verš. Máličko a neuvidíte ma, zase máličko a uvidíte ma. Hovorili si niektorí z jeho učeníkov, čo je to, že nám hovorí máličko a neuvidíte ma, a zase máličko a uvidíte ma, idem k otcovi. Hovorili si teda, čo je to, čo hovorí, že hovorí máličko. Nevieme, čo hovorí. Ježiš zbadal, že sa ho chcú spýtať a riekol im, O tom sa hádate medzi sebou, že som vám povedal máličko a neuvidíte ma, zase máličko a uvidíte ma. Veru, veru vám hovorím, vy budete plakať a nariekať, ale svet sa bude radovať. Vy budete zarmútení, ale váš zármutok sa premení na radosť. Žena, keď rodí, má zármutok, pretože prišla jej hodina, ale keď porodila dieťa, nespomína viac na úzkosť pre radosť, že sa človek narodil na svet. Tak aj vy. Teraz máte zármutok, ale zase vás uvidím a srdce sa vám bude radovať a nik vám nevezme vašu radosť. Bratia, sestry, Pán Ježiš nám tu svedčí, že On dáva nielen čas na pokánie, ale že On dáva čas a priestor na radosť. Áno, On svoju milosť ešte nezobral od nás preč, ale stále nám preukazuje milosť a milosrdenstvo. Každý jeden deň nás prebúdza. Každý jeden deň, môžeme povedať, dáva nám zdravie, dáva nám od maličkosti až po veľké veci a on túži po našej záchrane, nie po našom zahynutí, avšak rozhodnúť sa preto musíme sami. Aby nás nenašiel nepripravených a teda by nás musel zanechať. Tak ako on povedal svojim učeníkom, máličko, aby stále bdeli, boli pripravení na jeho príchod, pripravovali sa, aj keď nevedeli, kedy to bude, aby sa v úvodzovkách nezahľadali do seba, na tento svet a stratili pohľad na neho, dnes je tu, drahý brat, milá sestra, pozvanie pre mňa aj pre teba. Rozhodnúť sa teraz pre pána Ježiša Krista. Áno, to rozhodnutie je na nás. Tak ako o tom svedčí to Božie slovo, ktoré sme počuli, že aj my máme byť synovia a céry svetla i dňa, aby sme nespali, nedriemali, ale aby sme boli triezvi, aby sme si obliekli pancier viery, lásky a prílbu nádeje na spasenie lebo Boh nás nechce zastratiť. Ale Boh nám chce dať spásu a záchranu. Chce nám dať všetko potrebné pre náš život. On sa chce o nás postarať. Teraz a aj potom. Sestia bratia, ak hovoríme, že patríme Pánu Ježišovi Kristovi, tak máme podľa toho aj žiť. Má to byť vidieť na našom živote. Každodennom živote. Nielen v určitom období roku, ale každý jeden deň. A možno sa nám niekedy zdá, že žiť s Kristom to nie je jednoduchá záležitosť, veď kresťania majú teda nejaké príkazy, nariadenia a podobne, ale ja vás chcem pozbudiť, sestri a bratia, pretože žiť s Kristom prináša mnohé zasľúbenia. Žiť s Kristom sa oplatí, pretože On je darcom všetkého, čo potrebujeme. A apoštol Pavel to vyznáva v tom Božom slove. Boh nás neurčil na hnev, ale aby sme dosiahli spasenie v našom pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý za nás umrel, aby sme s ním žili, či bdieme a či spíme. Pán nás neurčil na hnev, ale túži po nás. Preto sa narodil na túto zem. Preto umrel, z mŕtvych stal, aby sme my mohli žiť. Áno, aj dnes je pre nás, pre každého jedného, čo ste prišli sem do chrámu Božího, položená výzva. Poď žiť s Kristom. Kde si? Kde sa nachádzaš? Nezostaň pri tom, že ti vyhovuje tvoj súčasný stav, ale poď hlbšie a bližšie ku Kristovi. Áno, môžeš sa slobodne rozhodnúť. Božie slovo nám hovorí o tej duchovnej výzbroji, ako sme to počuli, viere, láske a nádeji. Áno, vierou máme prijať to, že Boh je vždy pri nás. Že síce diabol nás obháňa ako ten revúci lev, že sa snaží nás oddeliť od pána Ježiša, ale Boh je stále pri nás. On nám dáva svoju lásku, ktorú máme mať k nemu a dáva nám nádej na spásu a záchranu. A preto máme byť bdelí a triezvi. Máme mať základ v pánovi Ježišovi. Sestri a bratia, ak chceme žiť s ním, máme možnosť aj dnešný deň mu vyznať, pani Ježiš, ja ti chcem patriť. Sice sa nachádzam možno ďaleko od teba. Možno neviem, čo mám očakávať. Možno som v utrpení, v smútku, v trápení, ale viem, že ty mi chceš dať o mnoho viac, ako, ako to dokážem teraz pochopiť a prijať. Áno, aj dnes to tomu môžeme vyznať prísť bližšie k nemu. Prísť k nemu, pretože on túži po spoločenstve s nami. Aj my môžeme dnes prísť k nemu a odovzdať mu všetko, čo je pred nás prednejšie. To, čo nám možno dáva radosť, ale povedať, Paniši, ja chcem, aby ty si mi dával radosť do môjho života. Keď tento svet nevie dať radosť, keď je všade utrpenie, nemoc, vojny, nepokoj, ja viem, že v Tebe, Pane Ježiši, mám nádej, mám radosť, mám istotu a spásu. Jemu môžeme odovzdať naše trápenia, naše bolesti a s vierou vyznať, že Pane, ja verím, že Ty sa postaráš. Možno neviem ako, ale verím v to. Verím, že Ty prídeš a aj mňa si zoberieš k sebe. Božie slovo hovorí úplne v závere. Preto sa potešujte vo spolok a povzbudzujte sa navzájom, ako to aj robíte. Príjmite, bratia a sestry, aj skrze tento verš také pozvanie do spoločenstva bratov a sestier. V tomto cirkevnom zbore. Áno, príjmite pozvanie nie len na Vianoce a Vianočné sviatky, ale vždy. Každú nedeľu. Alebo aj cez týždeň máme rôzne aktivity v cirkevnom zbore, ktoré pre všetkých pripravujeme. A snažíme sa žiť ako jedno spoločenstvo, ako jeden organizmus, ktorý spolu žije, spolu, ktorú spolu, spolu bije mu srdce pre Pána Ježiša Krista. Príjmite toto pozvanie aj, aj v tohto ročné Vianoce. Prísť bližšie k nášmu Bohu a Spasiteľovi, Pánovi Ježišovi. Aby sme sa navzájom potešovali, ako to hovorí Apoštol Pavol prvej cirkvi, hovorí to aj nám potešujte sa navzájom, držte spolu. A ako je to na inde napísané, vyznávajte si navzájom svoje hriechy, modlite sa za seba, aby ste sa uzdravili, aby ste boli spasení. To je pozvanie pre nás všetkých. Byť bližšie spolu, byť bližšie pri našom pánovi a spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Nech nás pán vedie a žehná svojim duchom. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Drahý náš Pán Ježiši Kriste, chceme ťa chváliť a oslávať Tvoje sveté meno, že nám dávaš o mnoho viac, ako my dokážeme pochopiť, ako dokážeme prijať. Že Ty sa o nás staráš a aj tam, kde my možno nevidíme východisko, Ty si ten, ktorý chce konať. Ďakujeme Ti za to, že tá pripomienka toho, že Ty si prišiel na túto zem, aby si nás zachránil a spasil, si toto môžeme uvedomovať každý jeden deň. Ale nemáme zostať len pri tom, pri tom peknom. Ale máme ísť aj hlbšie. Máme zamýšľať sa aj nad svojim životom. Máme sa zamýšľať nad tým, kde som. Kde sa nachádzam ako kresťan, ako ten, ktorý vyznáva, že verí v Teba, Pane Ježiši. Preto prosíme o to, aby si žehnal nás. Viedol nás svojim svetým duchom, a každý jeden deň, aby si nás viac a viac privádzal k Tebe, k nášmu pánovi, spasiteľovi. Ten, ktorý nielenže bol, je, ale ten, ktorý príde, mocný a vševládny. Boh, Pán a Spasiteľ. Vraj náš Bože, ved nás svojim svetým duchom a uč nás na Tvoju chválu. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Drahí bratia, milé sestry, pár oznamov. V nedeľu o 8.15 prebiehajú modlitby za služby v cirkevnom zbore. O 9. hodine pozývame na služby Božie do chrámu, zároveň naše deti na detskú besiedku. A keď nie je Sviatosť Večere Pánovej po tej liturgickej časti, služby Božie pokračujú chválami a oslave, oslavou nášho Boha. Srdečne vás aj sem pozývame. A okrem tých pravidelných aktivít, ktoré nájdete na našej webovej stránke a taktiež, ktoré nájdete v novom čísle časopisu Pohľad, ktorý si môžete zobrať pri východe, ak ste si nezobrali pri vstupe do chrámu. Chcem vás pozvať na také zaujímavé aktivity, ktoré budú v najbližšom mesiaci, teda v januári. A podrobne je to v časopise, ja len možno pár takých údajov. 11. januára pozývame naše deti na Lego Party. Od 12. januára bude aliančný modlitebný týždeň a hneď ten prvý deň toho 12. januára bude aliančný modlitebný deň tu u nás v Radvani. 24. januára pozývame na turistický výlet do okolia Banskej Bystrice. 28. januára pozývame na seminár s názvom Nebezpečný internet. Hovorím, bližšie informácie aj o týchto podujatiach, stretnutiach, aktivitách, aj o tých, ktorí sú pravidelne každý týždeň, aj cez týždeň je teda v časopise Pohľad. Bratia a sestry, dovolte mi, aby som v mene svojom a svojej rodiny vám zaprial požehnané prežitie týchto Vianočných sviatkov. Teším sa, že ste toľky prišli a verím, že to nie je posledný krát, čo sa takto, v takomto počte stretávame. svojom, svojej rodiny, ale aj v predsedníctve cirkevného zboru vám prajeme, aby vás pán žehnal a viedol svojou milosťou a naplňal svojou láskou. Amen. Sestri a bratia, teraz po požehnaní budeme spievať piesen číslo 63. Potom bude spievaný očenáš, Áronovské požehnanie a na záver budeme spievať piesen číslo 60. Čiže budeme spievať piesne 63 a 60. Postaňte a príjmite požehnanie. Pokoj Boží, láska Kristova, dara účastenstvo Ducha Svetého, nech sú a zostajú so všetkým vami až na veky vekov. Amen. modlíme sa. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posvedca meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i náš každodenný daj nám dnes a odpust nám viny naše, ako aj my odpúšťame vineníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás kráľovstvo i moc i sláva. požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časený i večený pokoj. sestry, nech vás Pán Ježiš žehna, vedie svojou milosťou a nie len nech si vieme odpovedať na tú otázku, kde som, kde sa nachádzam, ale nech prídeme bližšie nášmu pánovi a spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Nech vás Pán žehná a nech On sám naplňa svojim pokojom a radosťou každý jeden deň nášho života.